Fis-sena 2001, meta seħħew l-attakki tal-11 ta' Settembru, Tony Sant kien jgħix New York. Maltamedia dot com kienet xandret sensiela ta' rapporti mingħandu permezz tal-internet. F'din is-sensiela ta' podcasts qed nerġgħu nwasslu dawn ir-rapporti ta' Tony Sant minn New York. Dan li ġej huwa wieħed minnhom. Illum il-Ħadd 7 ta' Ottubru sena 2001 u ftit ta' sigħat ilu eh, l-Istati Uniti u r-Renju Unit eh, fetħu l-attakki fuq eh, l-Afganistan. U tajdu li inti issa x'għandek xi tajt dwar dan. Ngħidilkom id-dritt ftit li xejn għax Għadni ma bdejtx naħseb sew dwar din il-ħaġa fis-sens ta' aktar minn biex wieħed jara daqsxejn x'inhu għaddej ehm, u bħal kulħadd allura nipprova nsegwi dak li għaddej fuq it-televiżjoni. Ehm, u però eh, fl-istess waqt ma stajċ illi ma nerġax naqsam il-sibiet tiegħi magħkom meta fil-ġimgħat li għaddew ehm, jiena eh, kemm il-darba eh, samt il-ħsibijiet tiegħi magħkom u anka wasseltilkom rapporti dwar dak li kien qed jiġi hawnhekk jiġri hawnhekk fi New York eh, mill-perspettiva Maltija. Però l-iktar ħaġa li ehm, xtaqt nitkellem dwarha hija hija li illi dak li eh, naraw fuq it-televiżjoni u jiena ċert illi ehm, sew eh, il-Maltin f'Malta illi jaraw stazzjonijiet bħal pereżempju CNN kif ukoll anka eh, f'pajjiżi oħra Maltin, f'pajjiżi oħra madwar id-dinja, parti fl-Istati Uniti u fil-Kanada, li jaraw is-CNN hawnhekk fl-Istati Uniti u anke fil-Kanada naraw kwantità ta' stazzjonijiet ta' televiżjoni oħra eh, li kollha eh, f'sens ta' patriottiżmu eh, naturalment eh, jiġġustifikaw dak kollu illi qiegħed isir bħalissa fl-Afganistan. Ehm, tajjeb illi wieħed jintebaħ illi mhux l-Amerikani kollha eh, jaħsbuha b'dan il-mod. Ma rrid bl-ebda mod eh, nagħti wieħed jaħseb illi eh, hemm min jemmen illi terrorizmu huwa postu fid-dinja. Mhux dak li qed nipprovaw ngħidu. Imma eh, dan illi qed nipprova naqsam magħkom huwa l-idea illi illi mhux kulħadd iħoss illi dan iċ-ċiklu ta' violenza illi issa tħallna fih huwa possibilment l-aħjar soluzzjoni għal dak li qegħdin fiha. Tajdu li forsi għalija huwa faċli li ngħid xi ħaġa bħal din ehm, kif tajt mill-privatezza eh, ta' ħajti għal fatt li jiena minix eh, xi politiku li għandi il-pressjoni fuqi biex nagħmel xi ħaġa biex li tħalli li tħalli effett illi huwa dak li qed jistennew in-nies. Jiena fuq kollox aqas biss jiena ċittadin Amerikan, ngħidu hekk fini. Imma li rrid ngħid huwa li bis-saħħa tal-internet ehm, wieħed jista' jsegwi femiet differenti minn dawk li twaslilna il-medja tradizzjonali. U ehm, waħda mill-websites li jiena qiegħed inżur spiss bħalissa hija www.protest.net. um, u um, fuq din il-website um, wieħed jista' jara um, x'forma ta' protesti qegħdin isiru uh, fosthom hawnhekk fin New York ukoll uh, minn uħud anka studenti illi nallem jiena fl-Università New York illi um, dawna s-slogan tagħhom huwa Our grief is not a cry for war, kif anka għattilkom eh, daqs ġimatejn ilu. Ehm, dawna regolarment jorganizzaw demostrazzjonijiet naturalment paċifiċi ehm, biex eh, iħedġu iħedġu eh, lill-pubbliku Amerikan kif ukoll dak internazzjonali jintebaħ li jemmin jemmen li il-vjolenza ma tissolvix bil-vjolenza. Imma eh, inħoss illi ehm, forsi diġà għad biżejjed biex wieħed jifhem illi huwa tajjeb illi eh, wieħed iżomm eh, għajneħu moħħu miftuħa ehm, għal dak illi għaddej madwarna. Wieħed biss jittama illi ma jintilfux aktar ħajjiet barra dawk li diġà intilfu sew eh, minn dawn eh, l-attakki li qegħdin isiru issa fuq l-Afganistan kif ukoll minn xi ritaljazzjoni li ma tistax tonqos probabbli minn Usama bin Laden, is-segwaċi tiegħu kif ukoll eh, it-Taliban tal-Afganistan. Wieħed jista' biss jittama, mhux hekk. Jiena nista' nwedkom minn hawn huwa li jekk ikun hemm xi żviluppi ta' interess mill-perspettiva Maltija, jiena għaw ċert li nerġa' niġi hawnhekk fuq din il-paġna fuq il-maltamedia.com u naqsamhom magħkom. Grazzi. Dik kienet xandira ta' Tony Sant fis-sensiela dwar il-11 ta' Settembru minn Perspettiva Maltija. Għal aktar tagħrif ara l-websajt maltamedia dot com.